Egun biziki edera izan zen atzo erriuratzen, eguzkipean, giro honean, behar zen guzia hor zen, eta emankizun bat ere, eskaini ginuen goizeko amarrak terditatik eh, atzo, hain ziratik urbil biztan dena, aurtengo erriuratzen dirua, irailean idekiko den liseo berriaren dirustatzeko da, eta berriz ere joen urteko bergomitak gurekin genituen, joren urtean abiatu antolatu baitzuten kanpaina, sagar onduena, sagarraren simbolika hori ere indartu da urte batez. Jeff Mateo, kanpainako eh, arduraduna eta Pascal Indo, sehaskako lehen dakaria entzuten ditugu. Horretzizte, joen urtean, hemen ginen, dola urte bat ere berdin? Ziren gauza berdinak eginak izanak oraindik ez? Ez ahas, baina gero nahi dut pentsatzea ondoko egi huatxi <laughs> joan denokteko baino. <laughs> Zendako? Ez, bai, egi huatxekulako masina baita, eh, antolatzea eta bertze. Eta guretako se bereziki baita ere, uh, guain, uh, ondoko urtea, uh, urtearen preparatzea gaur bukatzen dela kasik. Beaz, gaur ditugu prefeta, su prefeta, estatuarekin negoziak eta guziak eta gaur ditugu bukatzen guti hori, eh? haste untan ditugu, ostiralean nuka ditugu. Eta beaz hori da, uh, urteroko lan bat finitzen da, egun hortan. Eta ez da beti guntza pasatzen behaz. Eh? Baina alde berean da ere jaztik eta unaten urtzeko ze etapak, ze Zer lortu den? Horri zaren ideia. Oh, Horri da, eh, ni konkretuki, ni bagiztu konkretuan izan, hau filozofoa dugu, ez gira maila berean. Eta ez da ere, ez da ere, ez da ere, ez da ere, ez da ere, ez da ere, ez da ere, ez Orduan, eh, filosofo eh, alde hori bazteran utziko dugu, zomai minutu zezkezkatu haiko eh, gira ondotik gehiago gogoetetan, baina horien konkretuki urte batez, horreinez joan urtean, errantzen dutela behara. aurtengo ah, kampaina hau izango da, uh, xagarrak izango dira gure helburu eta xagarrekin haiko uh, gira liseo berri horren eraikitzen. Uh, nola dira xagarrondo horiek, Jeff? Be, Arritzeko da, zen da, lantzatu ginila ikideia hori, eh, zen, eh, zen, zen konkretizatua, eh, zen amets bat, eta urte batez, horretzen dugu, ze, ze urratxak egin ditugun, kampaina horren irudiak, lemiziko aldikoz finkatzen genintin erri urratxez diaz, eta hori irudi horrek egin du, egin du bidea, sartua da gizartean, eta gizarteak bere ganatu du ideia, proiektua, anartian, 2000 sagar ondo saldu dira, hainbat eskoararen sagardiak sortu dira, hainbat errietan, Arimaleko sustengo kampaina sortu da, dinamika sortu da, oita mar edo oita mar izan dira, bai bertsu, dantza, kafe antzuki, antzerki, merkatu, eh, ikasleak sartu dira, hainbat saltsetan, animazionean, mila gauza egin izan dira, eta bagenin helburu bat eta biziki, biziki, biziki gora zena eta bon, helburu horren erdi txutarat teldu gira, baina argi da, ez da sekolanoko kampainarik eh, egin eta ez pentsatzen horako gauza uh, edera sortuko kinera. Jeff Mateo eta Pascal Induntzuten ginituen eta Olatz Idoate gusetia zen erri urratzen eta lapurdi alderat joan da han baitzekien gure garantzitsu bat bazela hortarako bereziki goizean goizeko askaria eskaintzen baitzuten eta ondoan ere zikiro prestaketa lanetan zirenen gana joan da. Eta badakizu Euskal Herrian gauza batzuekin ez dela erri egiten, tauritariko bat da jatea tripa bete izatea izaitea eta egun eh, be untsa da alakoa hoai badakizu hau hartu Eta horten begitasun bat eh, bada, goltze eta singar eh, gune bat eman dute eh, goizuntatik, beraz aratuk bildu naiz, oran, eganen dut, zanpez betea dela, jendea goizetik hasi dela beraz agoltze eta singar hartzen. Hilarak bat dira beraz, hartzeko, hartzeko txartelak, sei txartel da, eta egan duen bezala, sabik egan duen bezala, bi agoltze, singar, eta gasna, ogia eta ahnoa. Menturaz joan naiz ere mainetara ikusteko zer, zer zer dioten zuten jendeek, ea konten diren jandutenarekin, ea importanta zen. Unatu bilduko naiz. Bakatu, egunon guzieri. Egunon? To! Untxa... Eh, ah, bo... Hauei, mentura, ziek fini duzie, kafian Bon, lehen, urte urtea iten dutela, hau, agoltzeta xingar. Nola kausitu zu ideia? Ah, e, biziki polita, eh? gure basa egitakak eta usai hori baginuen lehen basa egian askaria egiteko, argoltzete gara, Eta berdin, nola, gogoti jingira, hortarat. Eguna luzea izanen baita, tripa beteakin hastea? Ah, ontsa da, behar guk eguna laburtuko dugu, eh? zen e, tenora eta krat behar ditugu hauktiki eta behar gira eta behaz, hola, guk behar ba, haskari bazkari dugu hau guetako. Eh? Zei, zei anuzia? Argoltzete zingar eta gasna. Eta kafia buratzeko eta arno sokta bat Ona, ona zena? Biziki. Txotia eskaz? Enetako ez. <laughs> Bo, untsa da, esker mila balea zazi, eh? Ara, eh, horiek eh, ikutsu zuen, beraz, eh, be kontent, jandutenarekin eta menu, menu bakarra, doi doi ametro dira, eta erraiten aldi zuen, zikirura hor biltzean, berotasuna senditzen dela, eh? Hor, baino, bereziki lanean, kotxe, eta hori galdezkatuko dugu, kotxe, egunon. Ez diatastik. <laughs> Bai, bai, bai, duzu hemen laguntzaire hainitze hasteko, eh? Hainitz, bai, bai. Bo, nola, nola doa afera ortengoa? Ongi, ongi, ongi, laguntza eh, ondiekin, euraldia erra, den alde, den alde. bauzu ez, dabak izitzen badia gen urte, urtea? Ah, bai, bai, bai, lehen urtea ez beste, beste guziak. Beste guziak? Zika zemagarren gaituk eta oita. Eta malau nik uste? Malau, ordan, oita mairu urte. Nundik heldu dira bidutxabek? Hau, aragiak eh, Ba, batzuek eta txegat, ikusi dut eta lur berri agian emengoa diren, beste batzuek, eh, bueno, franziako ditu, baina ba, emengoa aragi izango da, oike. Kalit, kalit, inguruntakoa. Kalitatezkoa. <coughs> agian. Sekretu handia beraz, asurkiaren inguruan. Olatzi doateren ondotik, Matin Perez ere eta nik galdeginak eginik, joan behar zuen albezain fite, Nafarroako gunetik arabako gunerat, zer du? tirolina hartu du. Entzun. Bai arantxa tirolina niz, azkenean atseman dut eh, horra uh, tortzeko aurren txokora. Eldu niz arantxa? Ok, biziki fite doa, estapenetik, janik! Uaaah! Itzultzen naiz! Ezakit ongitzen lan zuen ma Madia zoaitzak! Biziki fite doa! Horra, itziraren gaina naiz! Haintziraren gaina naiz! Ezakit guzten lan

Jakin ezazuen bere misioa ongi bete zuela ondotik matinek aurren sokotik pasa ondoan. Eta bestalde, aizu, zaizu, hau da, aurten golema, eta mezu garrantzitsu bat ere gibelean, ametsa arzailusek eh, idatzi ditu, aurten kantuaren eh, hitzak simbolika haundia, euskaldun, euskaradun izaitearen eh, barne beldu horiek hausteko helburuarekin lan eta prozesu horren balorizatzeko, azkenean erri urratxetik baino urrunago ere joaiten den eh, kantu bat hemen. Zilegitasuna emaitea ere ilegala den zerbaiti edo normetatik kanpo denari galdera hau da ametsak zailuz. Bon, gauz badak kanpo zilegitasuna edo araudiek edo gizarteko normek erraiten dutena. Baina bada barnean eh, gauzak ikusteko manera bat ere, kanpoko horrek zuzenki eragiten duena, eta bakotxak bere burua ikusten duen uh, edo pixkat baztertutzat eta agian bigarren mailako uh, bigarren mailako personatzat ene ustez urtea initzetan funtzionatu du mekanismo horren eraikuntzak eta horrek uh, luzaz zauritu gaitu da pixkat Nork, nork ez du ezagutzen bereziki iparraldean, eta bai Nafarroan, eta bo egoaldean ere, hala ere, erdarara joanik pixkat egin gorago bateko persona bat bilakatzeko erreflexu hori, ene ustez, eh, sakarazi dutena, ez beti indarri baliatu gabe gainera, simbolikoki bederan, eta orduan eh, ebe, guk nolazpait uzkali bardu sistema hori, eta senditu besten einekoak girela, ez gehio, baina ez gutxio ere, eta orduan eh, uste dut hor badela normala zer den eta normak zer dion pixkat eh, tentsio bat eta tentsio hori mai gainean eman behar da eta guk gure aldera ekarri behar dugu. Gure buruak eh, indartu? Bai, bo, niz aipatzen da beraz eh, azken aldietan modan da alduntze bai. fenomeno hori, kontzientzia hartzea eta kontzientziaren arrotasuna ukaite edo bederen lotxarik eza. Mhm. Eta beraz uste da alduntze prozesu baten beharra badugula denok gure baitan, uste dut uh, joko bainez, baina amarkada eta mende hainitz i, gure ahulduntzeak mhm. eta nunbait badugula horri zuli eman beharra. Normalak Erotzat bagenitu moralak Bortxatu ez bagintu gurean zer gaitik delitu Aiena, zer meritu Aizu, baizu, aizu, zaizu Aske libre zaizu Eta guai hatik ebe senperiat bertan junengia marga forestilankidea hanbaitugu eguerdi dihun. Eba Simon, Simon, bakatu bai eh, hemen eh, senpereko aintziran eh, naiz, eta atzo baino askoz kalmeago da egia ezan, garbiketa ari da bururatzen, eh, eta desmuntatzen ari dira. Eh, beti eguzki atzo bezalako eguzki eh, kosko azpian, nirekin dut beraz ez eh, zel goni koordinatzaile, e, eguna pasa egina da eta ahakastatua izan dela ikusi dugu azo, nolako e, izpirituan zuzea da hor nola ikusi duzu eguna. Ba, biziki konten gira, egia erraiteko, egia da eguraldiak iniz lagundu gaituela, e, eta diendea iniz bildu da eta goizetik, e, eh, biziki goizik hor ikusi dugu diendea uh, krumikar nuku <laughs> euh, uh, etortzen, hor, uh, bisarreretan zinez euh, nabaritu da, gero egunean zehar uh, ziontxa pasatu da, hein, gero honean, sortu genuen, soko behi hori lapurdin bizion txan da, eta bizkonten giraz, jendea bildu da han, giro lasaian kantuz, eta hori zen gure helburua. Mm. Uh, sortzea uh, lapurdi horretan. Beraz, bon, oroko erretan alda aski baiko jadela, uh, giro gure helburuak beteko ditugunala ez, um, goizegida erraiteko, egiten ditugu bilan guztiak egin hori jaiteko, baina apen jazen alda baiet, horra, eh? mm. beraz, uh, eh, ongu. Mm. Hemen tuntan beti ari dira gura eh? lanean beti, hemen aintzira garbitzeko, egoizetik orkiren, eh, bon, askizite joan da, nola iragam da goizuntan eh, garbitzeta hori badizkio ongi ere, uh, eh, goiziko zerzietatik uh, eh, egun bat jende ari da hor uh, lanean, uh, lakua garritzen. Iadanik goiziko ameketan uh, dena garri duri ere atzo pesta bat iragantzenik hemen, orduan untza, hor uh, azken ari gira kentzen, eta hor garriketa nagusia egina da, orain bat zentuz uh, baskaria eginen dugula, eh, guztiekin. Uh, eta normalki, hor, uh, erdirako diananik, normal, dena egina da. Mm. Ezker aniz, ez zer goni erri balorazio eta bilan horren zat, utziko zaitu gure belanean berdin eba eh, delako hainik eh, egiteko berdin. Ara den hemen zenperen, eh, eh izter dena antzia erri urratz izan ez balitz bezala, baina ia ja, ortengo edizioa, ahakastatua izan dela, izan dela gira Aha. Eta hatik, eh, joko joan beno lehen, bai e, bestel gehizketa bat egin dunez, beste noitekin? Bai, eh, antolatzaileetan edo arduradun den, Kristof e, eh, eh, jaure girekin eh, mintzatu nahez, eh, bera tekniko mailan e, zertan den eta bilana egin, egin dut berekin eta entzunan dugu eh, seo zertan da, horren untan, entzira eh, inguruan, eh, egiukatzen, aztarnak badira ino? Bo, puskanaka, puskanaka idira joaiten, banan garbik eta untsa doa, eh, bada ainiz jende, ordeon, eta demora laguna, egian nerteko fite, fite, enfen, egira poliki, mm. pentsatzen dut ego erdi, edo mentoaz puska eta txaldian izan dela, banan romalki ego erdiko nuke kasik egina izan. Mm. Gero izan dira, beste muntaketa batzuan kentzia, eta hori atxalde guzi hartuko dugu, mm. zamitzon artean, etan kamionak eta berbitira lekurat eman gero, esi eta ainiz xapito eh, eta olako. Zain eh, jende, nahi dira hor, eh, garbiketan azkenan gurasoak beti? Ba, burasoak eta lehengo burraso eta laguntzaileak e, bada denetaik. Gero, somat diren egian erteko ez dakit, kusten tutan izan de, me eguerditan diakinen dut, zenta bazkaltzen behitugu mm. elgarrikin, ordeona. Me usaian hasteko eta berroita hamar bat bedein izaiten dira. Ba, ordean, ba, garbiketa gero egiten da mm. untsa, mm. zinez untsa. Mm. Kusiz, kusiz, zoma diende ibiliten bar atzo eh, egin e, uste dut eh, lako usten dugula lehen, lehen beno garbio. Kontenta ere atzukoa jakastarekin, eh? dena untsa joan da, ez da izan arazo teknikoan didik edo... Ez, ez egian erteko, ez olako lana eta gauzak untsa joan dira, suhiltzailean eta zeretik ez dugu arrazoa hundirik izan. Eta ez untsa joan da, jendeak aizan dira, egan erran behar da burrasoak eh, biziki azkarra izan dira lanean, baitzen jendea, berore piskat, Mm. Baina, ba, egia ondajian, aratxean bildutu gulaik, fein lunian, bildu eh, eh, ditu gulaik gauzak, ez ginen gauza hundik aztokan. Eh, mm. ipatzeko, beste urtetan ikusten ziren, uh, dakit, lujean, hainbat plastikozko baso eta zilkik gehiri, uh, aurri bukatu da, baso berri esker, pentsu dut, erresago da garbiketa biara munean. Ba, gero, beste molde bat ez da, lehen alduzi ginelarik eh, astaren goizetan, da dena zola guzia betia zen, eh, ba, mm. guai ez da gehi hori. Piper